Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz. Do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. stay with, live with. Wyłącz. Turn off, shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz. Do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. stay with, live with. Wyłącz. Turn off, shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz. Do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. stay with, leave with. Wyłącz. Turn off, shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz. Do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. stay with, lave with. Wyłącz. Turn off, shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz. Do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. stay with, live with. Wyłącz. Turn off, shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz. Do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. stay with, lave with. Wyłącz. Turn off, shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz. Do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. stay with, lave with. Wyłącz. Turn off, shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. remove dirt, wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly, hop in. Ucieknij. Escape, get away. Odciągnij uwagę. Distract, throw off. Odprowadź kogoś. Escort, Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz. Do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. stay with, live with. Wyłącz. Turn off, shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz. Do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. stay with, live with. Wyłącz. Turn off, shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz. Do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with, live with. Wyłącz. Turn off, shut down. Przekaż dalej. Pass on, hand down. Zakończ. Finish, wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. remove dirt, wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly, hop in. Ucieknij. Escape, get away. Odciągnij uwagę. Distract, throw off. Odprowadź kogoś. Escort, Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down. Przekaż dalej. Pass on. Hand down. Zakończ. Finish. Wrap up. Wróć do tematu. Return to topic. Go back over. Wytrzyj. Remove dirt. Wipe off. Wskocz do pojazdu. Enter quickly. Hop in. Ucieknij. Escape. Get away. Odciągnij uwagę. Distract. Throw off. Odprowadź kogoś. Escort. Walk someone out. Zamieszkaj u kogoś. Stay with. Live with. Wyłącz. Turn off. Shut down.